استعيذ بالله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله يرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا amallar mana bu oyatdan bizga ma'lumki mo'min kishi mo'mina ayol uchun mumkin emas alloh subhanahu va taolo va rasuli biror bir hukmni qilgan bo'lsa uning ixtiyori bo'lishligi mumkin emas demak mo'min kishi bir amalning qilishlikdan ilgari alloh rasulining shu haqdagi hukmini bilmoqligi kerak men shu o'rinda darsimiz mavzusiga qaytishlikdan ilgari bir nuqtaga to'xtalib o'tmoqchiman ba'zi bir usullarda al aslu fil ashyai al ibaha olamdagi narsalarning aslidagi bo'lgan narsa iboha ya'ni mubohlik bir narsani halol yo harom deyishlikka birovning haqqi yo'q aslida mubohlik shariati islomiya tarafidan hukm kelib u narsalar harom qilingan narsalarning harom qilingan lekin aksar hozirgi vaqtdagi ko'p ilm o'qiyotgan kishilarning ba'zilari o'zlarining yo'nalishlari boshqa tarafga yo'nalib ketgan kishilar mana bu hukmni noto'g'ri xatolqin qilishadilar ba'zi bir shariatda durustmas bo'lgan narsalarni durustligiga hujjat qilib al aslu fil ashyai al ibaha degan so'zni hujjat qilishadilar lekin u hujjat qilayotgan narsa o'zi aslida shay emas birodarlar balki fe'l al aslu fil ashyai al ibaha usul olimlarning so'zi narsalardagi asl mubohlikdir ya'ni harom deyishlik emas shariat hukmi kelib shu narsani harom qilgan modomiki shariatni biror bir hukmi kelsa haromligi haqida bir hukm kelmasa uni bir harom deyishlikka haqqi yo'q hech kimni bu to'g'ri lekin ba'zi bir misol qilib aytganimizda hayosiz suratlarni biz qarashlikni shariat bu narsani harom qilgan deb bilamiz bunga al aslu fil ashya'i al ibaha deb hujjat qilgan odam haqiqiy johil odamning hujjatidir chunki bu hayosiz suratlarga qarash bu fe'l shay emas bu birodarlar bunga qarash buni chizish va hokazo bu narsa fe'l al aslu fil af'al laysal ibaha va tahrim ya'ni bu laysal ibaha bu fe'llardagi asl mubohlik emas bu balki al aslu fil ashyai al ibaha degan so'zni shayni misol keltirmoqlik kerak ya'ni bir hayosiz suratlarga qarashlik bu shay emas bu fe'l birodarlar bu fe'l bu albatta shariat bu narsani harom qilgan ba'zi kishilar shunga hujjat qilishardiki bu men bir ba'zi g'alati fikrga to'xtalib o'tmoqchiman alloh subhanahu va taolo bizni mo'min kishi va mo'mina ayol uchun Alloh rasulining bir hukmi kelgandan keyin uning ixtiyori bo'lishligi mumkin emas. Shuning uchun biz al-aslu fil ashyai al-ibaha bu narsani to'g'ri deb bilamiz. Ammo shay bilan fe'lni ajrata olmaslikni jaholat deb bilamiz. Shuni bilib qo'ymoqligimiz kerak. Fe'l bu insonning bir narsaga qarash, qaramasligi fe'ldir. bir narsaning qilish qilmaslik fe'ldir suratni chizish chizmaslik fe'ldir buni shariat suratchilarni ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam nomi bilan la'nat aytganlar bu fe'l bu bu shay emas birodarlar shuning uchun u al aslu fil ashyoi al ibaha deb fe'lga hujjat qilishlik bu jaholatdan boshqa narsa emas alloh subhanahu va taolo فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير buyurilgandek istiqomatda qoling sizga bilan birga bo'lgan kishilar ham istiqomatda qolishsin deb alloh subhanahu va taolo istiqomatga buyurdi alloh subhanahu va taolo hammamizni ham istiqomatda barpo qilsin shariati islomiya hayotda qaysi bir narsa bo'lsa amal bo'lsa bularga javob aytdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yigirma uch yil muddatdagi qilgan amallari hayotda biror bir narsa qolmadiki javob qolgan bo'lsa albatta javobini berib ketdilar qur'oni karim va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklari hayotdagi hamma muammoga javob aytdi hattoki oddiy narsalarda ham mo'min kishi qanday amal qilishligini bilmoqchi bo'lsa unga javob tayyordir shu bugungi darsimizda ba'zi bir rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga hayotimizdagi sodir bo'ladigan narsalarning ba'zi vaqtda sodir bo'ladigan narsalarga ham javob aytgan hadislarga to'xtalib o'tamiz atsa urgan odam nima deyishligi va bunga javob nima bo'lishligiga ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llanma berdilar abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki alloh subhana va taolo atsani yaxshi ko'radi va esnashlikni yomon ko'radi فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان sizlarni bittalaringlar aksa ursa va allohga hamd aytsa har bir musulmon kishiga eshitgan musulmon kishiga yarhamukalloh deb aytishlik haq bo'ladi demak bir kishi atsa ursa unga biz yarhamukalloh deb aytishligimiz vojib bo'ladi bunda biz muhayyar emasmiz ya'ni xohlasak aytib xohlasak aytmaydigan holatda emasmiz bizning aksa urgan har bir kishiga Allohga hamd aytishlik sharti bilan shunda biz yarhamukalloh deb javob qilishligimiz bizning ustimizga haq, ya'ni vojib bo'ladi. Ammo esnashchi u shaytondan. Esnagan odamga biz hech qanday javob aytmaymiz. Balki esnash Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlarning bittalaringlar esnasa, qodir bo'lganicha eslashlikni qaytarsin dedilar chunki eslagan vaqtida shayton quvonib kulib yuboradi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda bu hadis ham shunga dalolat qiladiki bir kishi atsa ursa alhamdulillah desa unga javobiga yarhamukalloh deyishlik atsa urgan odam uni yana biror bir so'z ziyoda qilmoqchi bo'lsa unga yahdikumulloh va yuslihu balakum desin imom buxoriy rivoyatlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida ikkita odam atsa urdi anas roziyallohu anhu rivoyat qiladilar bittalariga javob aytdilar ikkinchisiga javob aytmadilar ya'ni yarhamukalloh deb bittalariga aytdilar ikkinchisiga yarhamukalloh demadilar javob berilmagan shaxs aytdiki falonchi atsa urganda javob berdingiz men atsa urganda javob bermadingiz deganlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki bu ollohga hamd aytdi sen bo'lsa ollohga hamd aytmading ya'ni hamd aytmagan odamga asla urishlikka hojat yo'q dedilar chunki ollohning rahmati bo'lsin degan so'z bu mo'min odamga ollohni rahmati bo'ladi u o'zining mo'minligini ollohning bu aksa ne'matiga shukur bilan ko'rsatgan bo'lmoqligi kerak shukur aytmaganligi buning aniq mo'minligiga bir belgi nishona bo'lmaganligi uchun unga javob berishlik lozim bo'lmaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki hattoinki ota ona farzandiga o'rgat esidan chiqib qoladigan darajadagi ta'limlarni rasululloh sollallohu alayhi vasallam berdilar aytdilarki abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam atsa ursalar qo'llarini yo liboslarini og'izlarini qo'llari bilan yo liboslari bilan bekitib oladilar yoinki tovushlarini shu qo'llari bilan paslatadilar hattoki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolari ijobatligi muqarrar edi u kishi ollohning rahmati bo'lsin olloh rahmat qilsin degan so'zni yahudlar o'zlariga ayttirib olishlik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib atsa urishligi kelmasa ham كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمك الله تعاطس o'zini atta urganga o'xshatish yahudlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldlarida o'zlarini atta urganga o'xshatishardi maqsadlari umid qilishardiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yarhamukumulloh desalardi u kishi aytardilarki yahdikumullohu va yuslihu balakum shunchalik hassas edilar yahudlar ollohning dushmani bunga ollohning rahmati bo'lsin deyish mo'min odamga durust emas edi mana bu joyda olloh sizlarni hidoyat qilsin ahvolinglarni tuzatsin deb qo'yadi biror marta rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yigirma uch yil tarixlarida g'ayri dinga ollohning rahmati bo'lsin degan so'z rivoyat qilinmaydi birodarlar hattoki makkor yahudlar kelib shunchalik qilishgan vaqtida ham hassos edilar olloh hidoyat qilsin sizlarni dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam abu said hudriy roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadislarda aytyaptilarki sizlarning bittalaringlar esnasa qo'li bilan og'zini ushlasin ya'ni bekitsin shayton og'izga kirib ketadi dedilar biz mana bu nafslarni qabul qilishlikda birodarlar biz nafsni shunday tavil qilmasdan qabul qilamiz shayton quvonadi dedilar shayton og'izga kiradi dedilar biz buni hech qanday tavil qilmagan holatda qabul qilamiz abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki haqqul muslimi alal muslim khamsun. musulmonni musulmondagi haqqi beshtadir salam salomni qaytarish va iyadatul marib kasal bo'lsa ko'rish va tibaul janaiz vafot qilganda janozasiga ergashishlik va ijabatu da'va chaqirsa javob qilib borishlik va tashmitul atif tushkurgan vaqtida javob berish dedilar hamda aytganda yarhamukalloh deyishlik haq dedilar ba'zi rivoyatlarda baro ibn azib roziyallohu anhu rivoyatlarida amarona rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb mana bu atsa urishlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga buyruq qilganlar degan buyruq kalimasi keladi demak atsa urilgan kishi allohga hamd aytishlik bilan javob qilishligimiz vojibdir mana bunday nafslarni biz qabul qilishlikda ra'yimiz bilan qabul qilmasligimiz kerak birodarlar balki buni ollohning rasuli aytyapti degan e'tiqod bilan qabul qilmoqligimiz kerak va bu vojib amallar ichidan ekanligini bilmoqligimiz kerak zolim kofir dinsiz odamlarning qabristonlarini oldidan o'tgan vaqtidagi holat qanday bo'lishligi kerakligi haqida rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan abdulloh ibn umar roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ashoblariga hijr viloyatiga yetib kelganlarida ya'ni hijr viloyati samud diyorida لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم متفق عليه وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي hijr viloyatiga yetib kelganlarda samud qabilasi halok bo'lgan qavmlardan bu azoblangan kishilarning ustiga kirmanglar Nagar yig'lagan holatda kirib kelinglar dedilar samud qabilasining diyori hijrga kelganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan samud qabilasining halok bo'lganiga qancha ming yil o'tgan olloh o'zi biladi shunchalik uzoq vaqt o'tishligiga qaramasdan bu yerga yig'lagan holatda kiringlar dedilar bu yerga ollohning balosi tushgan joy dedilar agar yig'lovchi bo'lmasanglar ularning bu diyorga yig'lab kirolmasanglar kirmanglar dedilar sizlarning boshinglarga ham ularni boshiga tushgan musibat tushmasin dedilar ba'zi rivoyatda o'zlariga zulm qilgan odamlarning maskanlariga kirmanglar magar yig'lagan holatda kiringlar dedilarda de, o'zlari boshlarini yopib sayrni ya'ni tezlash tezda yurdilarda hatto vodiydan o'tib ketdilar shunchalik ollohdan qo'rqishlik mo'min odamda shunday bo'lishi kerak ollohning la'nati yog'iladigan joylarga borishmas birodarlar shu yerdan o'tib ketayotgan vaqtda sayrni tezda tezroq yurib ollohdan bir panoh istab o'tib ketishlikka odatlanmoqlik kerak bunga pul sarf qilib kirishlik emas birodarlar ollohning la'nati e'lon qilingan amallar nimaga bo'lganligini hamma biladi ayol kishi yolg'iz safar qilsa bo'ladimi yo'qmi abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki la yahillu li imra'atin tu'minu billahi val yawmil akhir تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها hadis muttafaqun alay birodarlar ayol kishi uchun ya'ni Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan ayolga ba'zi ayollarga bu masalani aytilsa men safar qilaveraman deyishligi mumkin lekin bu so'z Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan ayollargadir bu Allohga qiyomat kuniga iymon keltirmagan ayol u qachon qanday safar qilishligi bilan musulmon odam ishi yo'q bir kecha va kunduzlik safarga safar qilishligi mumkin emas magar mahrami bilan mumkindir abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu bu kishidan rivoyat qilingan hadis sharifda nabiy sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan ekanlar لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه er kishi yolg'iz ayol kishi bilan ya'ni ajnabiya ayol bilan mahram bo'lmagan ayol bilan xoli bo'lishligini man qildilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu hadisda magar mahrami bo'lsa mumkin misol qilib olganimizda bir xonada bir kishi va bitta mahram bo'lmagan ayolning o'tirishligi mumkin emas magar bu ayolning mahrami bo'lsa yine mumkin bo'ladi boshqacha qilib aytganimizda bir sayyorada bitta ayol tanho o'zi mahram bo'lmagan kishi bilan sayyoraning ichida turishligi mumkin bo'lmaydi birodarlar ayol kishi mahramisiz safar qilmasin dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda bir kishi aytdilarki yo rasululloh mening ayolim haj qilib chiqib ketgan edi men falon va piston g'azotga yozilib qolgandim dedi nima qilay dedilar hajga ayolim chiqib ketdi men g'azotga ya'ni ollohni yo'lidagi farz bo'lgan jihodga yozilib qolgandim dedilar falon joyda tijoratga ketayotgandim demadilar yoinki falon bir dehqonchiligim bilan band edim demadilar ollohning farzi bo'lgan farz jihodga kitobat qilinib qo'yuvdim ayolim bo'lsa hajga chiqib ketuvdi nima qilay dedilar bor dedilar ayoling bilan haj qil dedi mana bu amallar birodarlar biz nima uchun amallarni qilamiz ollohni rozi qilamiz deb maqsadda qiladigan bo'lsak bu amalimiz birinchi maqbul bo'lishligining sharti shariatga muvofiq bo'lishi kerak ya'ni kitobi sunnatda bunga asos bo'lishligi kerak va shu ixlos faqat ibodat alloh subhanahu va taoloning o'zinigina maqsad qilingan bo'lishligi kerak ikkita sharti bor amalning maqbul bo'lishligini kitobi sunnatga muvofiq bo'lmagan amalni yig'lab qiling qabul bo'lmaydi kechasi yig'lab kunduzi ro'za tutib qiling qabul bo'lmaydi chunki kitobi sunnatga zid u amal kitobi sunnatga muvofiq bo'lsayu lekin ixlos bo'lmasa ollohning rizoligini maqsad qilinmagan bo'lsa u amal ham habata bo'ladi saflarning fazilati haqida suollar nihoyatda ko'payib ketganligi uchun turli turdagi masalalarda bugungi darsimizni mavzusi qilib qo'ydik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozdagi bergan ehtimomlarning nihoyat darajada asosiysi saflarni komil qilishlik bo'ldi va bunga buyurdilar va bu saflarni to'g'rilashlikka qo'llari bilan borib ushlab to'g'rilab qo'ydilar iqoma aytilgandan keyin birodarlar ogohlantirdilar qo'rqitdilar juda ko'p yo'llanmalarni namozdagi safga qaratdilar shular jumlasidan ba'zilariga to'xtalib o'tamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarning oldimizga chiqdilar deb rivoyat qiladilar jobir ibn samura bu hadis imom muslimning jomi sahiylarida keltirilgan saf bo'lmaysizlarmi farishtalar robbining huzurida saf bo'lganga o'xshagan dedilar ya'ni rob taoloning huzurida maloikalar saf bo'lgandaqa sizlar ham saf bo'lmaysizlarmi dedilar فقلنا يا رسول rasululloh وكيف تصف Rabbining huzurida qanday saf bo'ladi dedik. Qala fi saf Birinchi avvalgi saflarni komil qilishadi va keyin safda taros bir birlariga shunday yopishib turishadi taros ya'ni bu lug'atlarni bir qararsin birodarlar hamma bir biriga tegib zich turishlikni taros deydi ba'zi bir kishilar saflarda orqaga qarab ketaveradi shu haqda o'zini namoz vaqtida xalqimni ixtiyor qilib orqaga qarab ketishlikdan ehtiyot bo'lmoqligi kerak alloh subhanahu va taolo uni ham orqaga qilib qo'yadi mana bu hadis bu meni so'zim emas birodarlar abu said al hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinyaptiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ashoblarda orqaga o'zini tashlashlikni ko'rdilar ilgarilanglar meni oldimdan saflarni komil qilib boringlar sizlarga sizlardan keyingilar ergashsinodamlar orqaga o'zini tashlashaveradi olloh ham ularni orqada yuradigan qilib qo'yadi har bir narsada orqada qo'yadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam deydilar abu masud roziyallohu anhu fi salah namozda yelkalarimizni shunday mas qilib silab qo'llari bilan tekislab qo'yadilar istavu to'g'rilaninglar dedilar va la notekis turmanglar dedilarqalbinglar qulubukum qalbinglar ham notekis bo'lib qoladi dedilar minkum ahlami meni yonimda aql egalari va kamolotga yetgan kishilar tursin dedilar bu hadisdan ya'ni ba'zilar kamolot yoshiga balog'atga yetgan kishilar va hamda fazilatda komil bo'lgan kishilar yonimda tursin dedilar doim namozga o'tgan kishining oldida ahli fazillar turishlikka harakat qilishligi kerakki namozda taklif qilinsa namoz buzilsa shu kishi namozga o'tadigan odam turishligi kerak ba'zi bir kishilar savol qilibdilarki bu yerda ko'p savollarning ichida javob berolmagan savollarning ichida saflarni barobar qilganda oyoqlarimizni yopishtiramizmi yo'qmi degan savolni hanuzgacha savol qilishyapti ekan yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga murojaat qilamiz anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda bu kishi aytadilarki namozga iqoma aytildi rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlari bilan bizga qaradilar namozga iqoma aytilgandan keyin aqimu va safiylarni barpo qilinglar va zich bo'linglar dedilar fa inni arakum min zahri men ro'baro'yimni qanday ko'rgan bo'lsam orqa tarafni shunday ko'rib turaman dedilar imom buxoriy shu lafz rivoyat qildilar imom muslim ham shu ma'no bilan rivoyat qildilar imom buxoriyning rivoyatlarida وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه bizlarning bittamiz deydilar imom buxoriyning rivoyatlarida yelkasini yelkasiga yopishtirardi birodarlar yelkasini yelkasiga tekkizardi degan gap boshqa yelkani yelkaga yopishtirardi degan gap boshqa o'zbek tilida gapiryapmiz tushunarli bo'layotgan bo'lsa kerak ilzoq arab tilida yopishtirishlikni aytadi yelkamizning bittamizning yelkamizga yopishtirardilar bittamiz ikkinchimizning qadamimizga qadam deb birodarlar biz tarafda shu yurgan oyog'imiz aytadi hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak shu oyog'imizni oyoqqa yopishtiradi hech qachon o'zini oyog'ini o'zini oyog'iga yopishtirmaydi hech qachon o'zining oyog'ini sharigining oyog'iga yopishtirardilar tekkizardilar emas yopishtirardilar tekkizish degan ma'no oyoqqa oyoqqa tegib turish yopishtirish degan ma'no bir narsani bir narsaga yopishtirib ko'rilgan bo'lsa kerak mana bu oyoqlarini bittamiz boshqaning oyog'iga yopishtiradilar shuni agar hammamiz yopishtirsak oyog'imizni kerishlikka hojat tushmaydi lekin oyoqni keltirishga kim majbur qiladi yonidagi odamning sunnatni bilmasligi majbur qiladi bu yonidagi odam doim samovarda o'tirib odatlanib qolgan bemalol o'rtalarni ochib bu namoz birodarlar alloh subhanahu va taoloninga bo'lgan ibodatni faqat sollu kama roaytumuni usolli rasululloh sollallohu alayhi vasallamni namoz o'qiganlarda o'qishimiz kerak u kishi yolg'iz imom bo'lib turganlari uchun oyoqlarini birovni oyog'iga yopishtirmasdilar yolg'iz turardilar imom edilar u kishi lekin sahobalar aytyaptilarki bittamiz ikkinchimizning oyog'imizga nihoyat darajada mahkam yopishtirardik deb ilzoq yopishtirishlikdir birodar Shuning uchun biz saf haqida bizga savol bo'lmasin bundan keyin. Hadab bu haqda biz endi qaytib gapirmaymiz. Nima har doim saflarni barobar qilinglar deb aytasiz u degan savol bo'lishi mumkin. Biz har doim saflarni barobar qilinglar, oralarni bekitinglar, shaytonga o'rin qo'ymanglar, shu so'zlarni aytaveramiz nima uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrbod aytganliklari uchun biz ham aytamiz shu sunnatni ihyo qilishlik uchun aytamiz agarki safda hech qanday bir halalni ko'rmasak ham shu so'zni aytishlik sunnat shu sunnatni ihyo qilishlik uchun aytamiz bu so'zimizni isboti uchun anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharif shu bilan biz saf to'g'risida ma'lumotimiz komil bo'lsa kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki russu sufufakum safilarni zich qilinglar dedilar va qoribu baynaha o'rtalarini yaqinlashtiringlar va hazu bil anaq bo'yinlarni barobarlashtiringlar ro'baro qilib فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki men shaytonni ko'rib turaman saflarning orasidan xuddi qo'zichoqqa o'xshab kirib olayotganligini ko'rib turaman dedilar hammamiz qo'y boqqanmiz birodarlar qo'zichoqni qo'yni orasidan kirganligini ko'rgan bo'lsak kerak shu sal bir imkoniyat bo'lsa kirib oladi u ora ochiq bo'lganda qo'zichoq xotirjamlik uni kirib yerda turishligi sal imkoniyat bo'lsa kiradi shayton shu saflarning orasidan kirayotganligini ko'rib turaman dedi asli hazaqni biz qo'zichoq deb qo'yyapmiz lekin asli hadislarning sharhidagi lug'atda bu qora kichkina qo'zichoq yamanda bo'ladigan degan ekanlar ya'ni nihoyatda bir chaqqon bo'lgan qo'zichoqqa ishora qilyaptilar saflar haqidagi bizni ma'lumotimiz shu birodarlar bu kitob mana har bittasini qayerdan rivoyat qilinganligini sizlarga o'qib aytib berdik birodarlar mana bu narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bizlarga bergan namozdagi saf to'g'risidagi yo'llanmalari bundan boshqa yo'llanmalar ham ko'p bu narsalarni biz hozir alohida bir aytishlik o'rni emas biz shularga ishora qilib o'tdik ba'zi savollarda mayitni jonibidan sadaqot qilsak savob bo'ladimi degan savol bo'libdi bu savolga javob rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir kishi keldilar oysha roziyallohu anhu bu hadisni rivoyat qilyaptilar inna ummi uftulitat nafsuha va uraha law takallamat tasaddaqat فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه u kishi aytdilarki onam jon taslim qildi men gumon qilamanki onamni agar gapirishlikka ulgib qolgan vaqtida bir sadaqot qilgan bo'ladilar biror bir narsani sadaqot qiling deb aytgan bo'lardilar men shu onamga agar jonibidan sadaqot qilsam ajr bo'ladimi degan edilar ha dedilar sad nabiy abi vaqqos roziyallohu anhu aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdimki onam vafot qilganida nima qilsam savob bo'ladi degan edilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llanma berdilarki suv dedilar arabiston sahrosida suv kam bo'lganligi uchun suvga ishora qildilar bir quduqni kavlab shunda hamma jihozlarni hozirlab haza li ummi dedilar bu sadni onasiga bo'lsin savobi dedilar bundan tashqari umumiy hadis abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki agar inson vafot qilsa amali to'xtaydi uchta amali davom etadi ya'ni uni amal daftari tamom bo'ladi umr bir kitobki har kuni bir varag'i ochilaveradi yopilaveradi shu bilan oxiri muqovat chiqadida shu bilan insonni kitobi bekilib o'zi ham dunyodan ko'z yumib ketadi shu amal daftari bekilib qoladi uchta amal bu amal daftari yoziladigan varaqlarning uchtasi ochiq bo'ladi u ham hammaniki ochiq bo'lmaydi birodarlar ba'zilarniki ochiq hammaniki ochiq bo'lsa ba'zilarniki shu ochiq bo'yicha turaveradi qiyomatgacha ba'zilarnikiga shu ochiq varaqqa yozilib turadi kimlar qiyomatgacha turaveradigan odamlarniki kimlar u bu yoziladigan kishilarniki kimlar birinchisi sadaqotin jariya yurib turgan sadaqotni qo'yib ketgan bo'lsa buning ochiq bir varag'iga yozilib turadi ikkinchisi ilmin yuntafau bihi foydalanib turiladigan ilm qo'yib ketgan bo'lsa, shariat ilmini qo'yib ketgan bo'lsa, shundan foydalanib turilgan bo'lsa, sadaqotin sadaqat qo'yib ketsa deyilmayapti birodarlar. Jariyatin sifatiga qayd qilinyapti. Yurib turgan sadaqat bo'lsa, yurmaydigan sadaqat bo'lsa, o'shada qoladi. Ya'ni biroz osh bergan bo'lsa, u osh yeyildi tamom bo'ldi endi shu bilan. Yurib turadigan sadaqat. Masalan, bir odamga libos kiydirib qo'ydi. kiyimi yo'q odamga bu libosni kiyib yirtilguncha yurib turadi bir odam biror bir masjid qurib qo'ydi shu masjid buzilguncha namoz o'qilib turguncha shu yurib turaveradi yurib turgan sadaqot mutlaq sadaqot emas birodarlar yurib turgan sadaqot qo'yib ketgan bo'lishi ikkinchisi ilming foydalanib turiladigan ilmni qo'yib ketdi bir odamni ta'lim berdingizu u odam shu mutlaqo birovni foydalantirmadi ham o'zi ham foydalanmadi bu bunday o'quvchi bunday shogirdingiz qolgan bo'lsa shu kitobingiz ochiq bo'yicha turaveradi qiyomatgacha foydalanib turiladigan ilm bo'lishligi kerak uchinchisi uchinchisi farzand bu avvalgi ikkita narsaning sifati bittadan bo'lyapti birodarlar sadaqani sifati jariya ilmni sifati yuntafau bihi foydalanib turilgan ammo farzandning sifati ikkita bo'lyapti bitta emas birinchi solih farzand bo'lsin ekan solih farzand kim pul topar farzandmi yo qaddi qomatli farzandmi yoinki nihoyatda uchar deb aytaylik xalqni tili bilan aytganda shunaqa farzandmi qanaqa farzand solih farzand farzandni hamma hayvonlar ham qo'yib ketadi Yahudlar ham qo'yib ketadi, nasorolar ham qo'yib ketadi. Lekin bu farzand solih farzand. Solih farzand albatta shariat buyurgan ishni qiladigan, qaytargan narsasidan qaytaradigan farzandi solih deymiz. Bu farzand qolsa va ikkinchi sifati yad'ula o'tgan dadasiga duo qilib turadigan bo'lsa. Duo odatda namozda besh vaqt duo qilinadi ota-onani. Demak, namoz o'qib turadigan farzand solih farzand ollohni farzini qilyapti va otasini duo qilayotgan farzand. Mana bu farzandni qo'yib ketgan odamning amal daftari yozilib turadi. Ammo mutlaq farzand qo'yib ketsa-chi? U farzand boshqa ham hamma qo'yib ketadi. Valad kalimasi o'g'il va qizga shomil bo'ladi. Arab tilida o'g'ilni ifodalansa ibnun deyiladi. qizni ifodalansa bintun deyiladi ammo valadun kalimasi o'g'il qizni o'z ichiga oladi demak o'g'ilni qizni qo'yib ketgan solih salohiyatli farzand qo'ygan va duo qilib turadigan farzand qo'ygan ammo dinga qarshi bo'ladigan farzandni qo'yib ketgan bo'lsa hayotida orasini ochiq olgan bo'lsa salomat qoladi hayotda orasini ochiq qilmagan bo'lsa uni dinga qarshi kurashiga rozi bo'lib turib shuni olib kelgan taomini ishtaha bilan yegan bo'lsa uning amal daftarining yomon varag'i ochiq turadi shuni yaxshi bilib qo'ymoqligimiz kerak farzand solih bo'lishligi shart va duo qilib turishligi shart biz bu yerda o'zimizni aldamasligimiz kerak birodarlar farzandlar qolib ular dadasidan keyin minglab qo'yni so'ysin tuyalar so'ysin namoz o'qimasa zarracha manfaati yo'q xotirjamlik bilan aytmoqligimiz kerak unga biz murosa qilmasligimiz kerak bu bo'lmasam rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislarini bir aytsinki farzand qolsa qo'y so'yib turadigan farzand qolsa unga ajr borib turadi deganga o'zgartirib olsin bo'lmasa biz salohiyatli farzand degan mana biz ziyofat qilib otasining birodarlarini ziyofat qilsa ajr bo'lmaydi deydiganlardan emasmidi ajr bo'ladi sadaqot qilsa muhtojlarga sadaqot qilsa ajr bo'lishligida shak shubha yo'q lekin salohiyatli bo'lmasa u mingta qo'y so'ysin mingta tuya so'ysin zarracha manfaati bo'lmaydi o'zini ham niyati shu ko'pam dadasiga ajr qilishlik emas o'zi o'zini so'zlaridan ham eshitish mumkin bo'ladi shu dadasidan qolib hech narsa qilmadi demasin deb qilayotgan bo'ladi o'zi o'zi bilan ham gaplashib ko'rsangiz xuddi shuni aytadi o'zi ham o'zi oxiratdan ajri yo'qligini o'zi biladi lekin unga bizga o'xshagan bizni ahli ilm degan odamlar unga savob topib bermasligimiz kerak o'zi savoblarimiz kelmaydi o'zi ham o'zi aytadiki biz albatta bir endi odamlar har xil gap qilyapti qilmasak deb qilayotganligini o'zi tili bilan ifodalaydi buni ajr ollohni huzuridan ajr olaman degan gap uni og'zidan chiqmaydi dilida ham yo'q dilini ham kavlab ko'rsangiz chiqmaydi lekin bunga bir soxta bu dinni boshqacha qilib ko'rsatayotgan odam buni butun jannatning xohlagan darvozasidan kirsang mumkin bo'laveradi deb ko'rsatib beradi mana bu narsani biz hadislarni o'zini biz aytmoqligimiz kerak lekin foydalanib turilingan ilm albatta ajr boradi duo qilib turadigan salohiyatli farzand albatta ajr boradi bu hadisning chuqurligi agar biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini qanchalik nubuvat vahiy quvvati borligini bilsak bo'ladi shunday farzandlarni ko'ramizki duo qilishadi ota onalarni duo qilaylik desa ko'zidan yosh oqib bizdan ko'ra ko'proq duo qiladi lekin salohiyatli emas namoz o'qimaydi bir otangizni haqqiga duo qilaylik desa yig'laveradi duo qiladigan farzandni ham manfaati bor demadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam chunki duo qiladigan farzandlarning duosi bormaydi agar salohiyatli bo'lmasa ya'ni ollohni buyrug'ini qilmasa hushiga kelib qolganda dadasini duo qiladigan farzandlarning ollohni farzini qilmasa xotirini jam qilsin u savob bormaydi bu meni so'zim emas rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlarining so'zlari imom muslim o'zlarining jomi sahiylarida keltirdilar abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilyaptilar biz o'zimizni aldab boshqacha qilib gapirmasligimiz kerak har bir so'zni o'rniga qo'yib aytishmoqligimiz kerak vafot qilgan kishiga kishilarning sano maqtov aytishligi haqida anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki marrub bir tobutni olib o'tishdilar sahobalar bu tobutga yaxshilikni so'zlarini aytishdilar nabiy sollallohu alayhi vasallam vajabat deb qo'ydilar vojib bo'ldi dedilar boshqa tobutni ham olib o'tishdilar yomon so'zlarni aytishdilar nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki vajabat vojib bo'ldi dedilar فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت yo rasululloh ikkita tobut o'tdi bittasiga yaxshilik bilan yodga oluvdik vojib bo'ldi dedilar yomonlik bilan zikr qiluvdik ikkinchisini vojib bo'ldi dedilar nima vojib bo'ldi ikkovi bir xil so'z bo'ldi deganlarda unisiga yaxshilik so'zlarini aytuvdinglar unga jannat vojib bo'ldi dedilar bunisiga yomonlik so'zini aytdinglar unga jahannam o'ti vojib bo'ldi Antum shuhada'ullahi fil ard. Sizlar Allohning yerdagi guvohlarisizlar dedilar. Hadis muttafaqun alayh. Shu hadisni juda ko'p o'rinda birodarlar rivoyat qilamiz. Qayerda bir odam vafot qilgan bo'lsa, <clears throat> bu odam qanaqa odam edi deb so'raladi. Yaxshi odam edi, Alloh rahmati edi, u edi, bu edi deymiz. Mo'min edi deymiz. Shun bilan shu hadisni keltirib, mana sizlar yaxshilik nomini aytdinglar, jannat vojib bo'ldimi deb bu hadisni keltiramiz. Lekin biz hech hayotimizda bir odamni umrimda eshitgan emasman, bu yerdagilar eshitgan bo'lsa bilmadim. Bironta odam vafot qilganda shu odam yomon odam edi degan janozada bo'lgan emasman birodarlar. Sahobalar bu yerda bu odam yomon odam edi deyshanlagan. Shuning uchun vojib deyshgan. Ular to'g'ri so'zni aytisholmaganlar ular bir odamni yaxshi bo'lsa yaxshi deyishganlar yomon bo'lsa yomon edi deyishganlar shuning uchun ularning so'zlariga rasululloh sollallohu alayhi vasallam vojib bo'ldi jannat ikkinchisiga vojib bo'ldi jahannam dedilar dinga xizmat qilgan bo'lsa hayotini dinga bergan bo'lsa islomning rivojiga bag'ishlagan bo'lsa molini islom yo'liga sarf qilgan bo'lsa biz yaxshi odam edi deb aytolmaylik mana bu so'zimiz bilan bizni guvohligimiz o'tadi biz shuni ollohni huzurida ham aytolmaydigan so'zni aytaylik bir odam hayoti bo'yicha mast qiluvchi ichimlik ichgan bo'lsa qimor o'ynagan bo'lsa dindorlar bilan kurashgan bo'lsa masjidlarni vayron qilgan bo'lsa qanaqa odam edi desa Alloh rahmat deydi deyishlik bo'lmaydi Alloh urgan odam edi deyishimiz kerak biz aytolmaymiz bu sahobalar aytyapti bu yerda yomon odam edi deyishib mana shundagina vojib bo'ldi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning keyingi so'zlariga diqqat beraylik ollohning yerdagi guvohlari sizlar dedilar agar bir hurmatli odam sen menga guvohlik berasan desa nihoyatda hassos bo'lib hushyor turamizki biror so'zimda g'alat qilib qo'ymay deb hushyor turamiz ollohning guvohlari sizlar ey mo'minlar dedilar إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki agar bir kishini masjidga yatadu ay yataallaqu au yatalabbasu o'zini masjidga doim bog'lab turgan bo'lsa mo'minligiga guvohlik beringlar dedi bir odamni bir masjidda ko'rib qolsanglar mo'min edi deb guvohlik beringlar demayaptilar yatadu o'zini masjidga bog'lab turgan bo'lsa doim shuni odamni mo'min deyiladi biz mo'minligini bir odamni aytolmaymiz u iymon qalbiy amal lekin qalbidagi iymonning bor yo'qligini bizga bir yo'llanma berdilarki bu oson narsa bo'ldiki masjidga o'zini bog'lab turgan bo'lsa buni masjidga bog'lanib turgan odamni mo'min edi deb ayta olinglar biz bir tobutda kishini yotganda bu odam mo'minmidi desa mo'min edi deyishligimiz uchun uni masjidga o'zining ko'p bog'lanib turganligini ko'rgan bo'lmoqligimiz kerak umar ibn hattob roziyallohu anhu xilofat davrlarining oxirlarida ertalabki namozda bir mal'un hanjar urdi u kishi hanjar urilishligi natijasida ichlaridagi bor narsa qonlar hammasi oqa boshladi shunda aytdi bir davo tabiblar davo qilib ko'rdi lekin davoning foydasi yo'q ekanligi ma'lum bo'ldi vasiyat qiling dedilar vasiyat qildilar va hammalari shoshilib qolishdilar shunda abdulloh ibn abbos aytdilarki ey umar xursand bo'ling islomda avvalda musulmon bo'ldingiz islomga ko'p xizmatlar qildingiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ko'p suhbatdosh bo'ldingiz va keyin abu bakr siddiqning yordamchilari bo'ldingiz u kishidan keyin xalifa bo'ldingiz xalifa bo'lib ham adolat qildingiz mana hayotingizda ko'p islom olamini boylikka to'ldirdingiz o'zingiz oddiy bo'lganicha qoldingiz boylikka to'ldirib ham endi bo'lsa umrning oxirida shahodat sizga shahidlik nasib bo'lib turibdi muborak bo'lsin sizga bu deganlarda ey abdulloh ibn abbos to'xta dedilar bas qil dedilar shu so'zlaringni ollohni huzurida aytolasanmi dedilar agar aytolmaydigan bo'lsang meni haqqimda shu so'zni aytgin dedilar mana sahobalarning guvohliklari bunday bo'lgan din uchun xizmat qilib din yo'lida o'lgan odam ham olloh rahmatiydi umri bo'yi din bilan kurashgan ham Alloh rahmati edi desak, bu qanaqa guvohlik bu? Hech bo'lmaganda qanaqa odam edi desa, bilmayman deyolaylik Mana bunday bo'laylik. Allohning guvohlari sizlar deydi. Ertaga ey meni guvohlarim qani turchi desa nima deymiz? Sen mening dushmanimga qanday so'zlarni, yaxshi so'zlar bilan guvohlik berding? qaysi yo'ling bilan bog'lab berding desa nima deymiz biz Allohning do'stini do'st deylik dushmanini dushman deb guvohlik bera kerak bu islom og'izdan chiqqan so'zni shunday mo'tabar qilganki agar bu og'izdan chiqqan so'z nikohda qabul qildim deyishlik bilan ajnabiy ayol bilan turmush qilishlik vujudga keladi. shu bilan oila vujudga keladi bir kalima bilan. bag'ishladim qabul qildim bilan taloq kalimasini og'ziga olishlik bilan taloq vujudga keladi birodarlar ba'zi bir din dushmanlari bu qanaqa bu dinki og'zidan shunday shirin yashayotgan hayot bir marta og'zidan taloq so'zi chiqishlik bilan oila buzilib ketaversa deydi ularga biz aytamizki olloh mukarram qilgan bu insonni og'zidagi so'zni og'zining so'zi bu mo'minning og'zidan chiqayotgan so'z dedida taloq bilan oila buzildi nikoh bilan oila qurildi inson mukarramligidan uning og'zidan chiqqan bir so'zni Alloh shunchalik mo'tabar qildi buni mo'minning og'zi dedi otni keti demadi mana bunday tushunmoqligimiz kerak Allohning mukarram qilganligidan bu so'z shunchalik hurmatli bo'ldi birodarlar umar ibn hattob roziyallohu anhu xalifalik davrlarida turganlarida fors harbiy qo'mondoni hurmizonni asir qilib olib kelishdi islomga ko'p zarar yetkazgan odam edi hurmizon olib kelingandan keyin umar ibn hattobni qumda uxlayotgandilar qo'llarida darra bilan qani umar dedilar mana shu uxlayotgan umar dedilar turdilarda qumdan turganlaridan keyin adil tafanimta hakada adolat qilsizda shuning uchun hech qanday qo'riqchisiz bemalol qumda uxlab yotibsiz ekan dedi shunda hurmizonga ba'zi so'zlarni gapirdilar xullas men gapirmoqchi bo'lgan so'zim hurmizonda aytdiki o'limdan buni o'ldiriladi dedi qisos olinib buni o'limdan ilgari buni chanqoq holatda qo'yib beringlar xohlagan narsasini beringlar dedi suv ichaman dedi suv olib kelishdilar bir sopol kosada shunda bu sopol kosada suv ichganimdan ko'ra o'lganim yaxshi bir durustroq bir idishni ichay dedi durustroq idishni olib kelinglar dedilar umar ibn hattob olishib kelganlaridan keyin bu kosadagi suvni ichayotib qo'li qaltiradi qaltiraganda umar ibn hatto aytdilarki bu suvni ichguningcha senga hech qanday zarar yetkazilmaydi shu suvni qo'lingda suvni ichguningcha zarar yetkazilmaydi senga dedilar qo'lda idishni tashlab sindirib yubordi boshqasi olib kelinglar dedi hojati yo'q dedi qutuldim o'limdan dedi qanday qutulasan dedi men shunchalik odamlarni qotiliga men qutultirmayman dedilar ha omonlik berdingizu dedilar qachon omonlik berdim dedi shu suvni ichguningcha senga zarar yetmaydi dedi bu suv tugadi mana qutuldim o'limdan umar ibn hattob og'izlaridan chiqib ketgan shu so'zni islomning ashaddiy dushmanini o'ldirmasdan olib qoldilar aytdilarki oldandim senga dedilar lekin mo'minga oldansam bo'lardi dedilar aytdiki iymonni qabul qildi shu vaqtda shu mo'min odamning og'zidan chiqqan so'zni islom shunchalik mo'tabar qiladi birodarlar u so'zni aytmangki u taloq kalimasini aytsa oila buzilib ketaveradigan bu yengil ding demang ha bu og'zidan chiqqan so'zni shunaqa mo'tabar qiladi har kuni ming marta taloq qilsa ham hech narsa bo'lmaydigan yo'lni o'zi siz topasiz uni deysiz mana bu narsa mo'min odamning og'zidan chiqqan so'z ana guvohlik Allohning guvohlari deyilgani mana bu janozada ham Allohni Alloh rahmati edi, Allohni do'sti edi deyishlik uchun dalilimiz bo'lmoqligi kerak. Allohning guvohlari sizlar dedilar. O'tgan zotlarning ba'zi bir manoqiblaridan o'qib berayotgandik. Ikkinchi o'qib berilmoqchi bo'lgan zotlarning nomi Talhat ibn Ubaydillah talha radiyallahu anhu bu kishi dunyoda jannati ekanligi ma'lum bo'lib rasululloh sallallohu alayhi sallam tarafidan guvohlik berilgan ta kishining bittalari hisoblanadi talhatibn ubaydillah islomni avvalda qabul qilgan kishilardan hisoblanadi Alloh yo'lida ozorlangan kishilardan va keyin hijrat qilganlar. Badr g'azotida ishtirok eta olmaganlar. Shomdagi bir tijorat sababli ketganlardan keyin to'satdan Badr voqeasi bo'lib, o'zlari bo'lolmaganlar olmaganlar va bo'lolmaganliklariga ko'p alamlanganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ibn Ubaydillohni Badr g'azotida ishtirok etgan odamlar safida qo'yib kishiga ulush ajratganlar. talhatibn ibn ubaydillah o'zlarining shunchalik badrda bo'lolmaganliklariga ko'p attang qilib uhud g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qattiq himoya qilgan kishilardan hatto u kishiga dushman tarafidan shamshir bilan solinayotgan vaqtda yetib kelib qo'llarini tutib qo'llariga shamshir tekkanda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tegmay saqlanib qolgan shuning uchun doim bir qo'llari osilib yurar ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam talhat ibn Ubaydillah haqida ko'p maqtov so'zlarni aytganlar shulardan bittasi man arada an yanzura ila shahidin yamshi ala rijlayhi falyanzur ila talhat ibn ubaydillah kim ikki oyog'i bilan yurayotgan shahidni ko'rmoqchi bo'lsa talhani ko'rsin degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ashoblari suol qilishlikka jur'at qilishmas ekanlar atrofdagi sahrodan arobiylar kelsa quvonishar ekanlarki ular hech rioya qilmasdan to'g'ri kelib savol qilishaverar ekanlar savol qilsalar biz ham dinni o'rganib olamiz deb quvonib turishar ekanlar bir arobiy kishi kelishdilarda qur'oni karimda من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر mo'minlardan shunday kishilar borki Alloh bilan ahdlashgan ahdida sodiq qolishdi. Ba'zilari Alloh beradigan mukofotni oldi, ba'zilari kutib turibdi. degan oyatda kim ulushlarini oldi Alloh tarafidan bergan ulushini degan oyatning ma'nosi shu ulushini olgan odam kim deb so'ragan ekanlar Arobiy. Ashoblar hammalari quloq solishib turgan ekanlar, quvonishib shu savolni o'zlari ham bir savol qilsak deb haybatlanib yurgan sahobalar. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob bermadilar keyin yana oldilariga kelib yana savol qildi yana javob bermadilar keyin masjidni darvozasidan chiqayotganlarida aytgan ekanlarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ollohdan sailu amman nahbahu Allohdan ulushini to'la o'tab olgan kishi haqida so'rovchi odam qayerda dedilar arobiy aytdiki men dedilar shunda talhat ibn ubaydulla masjid oldidan darvozasidan shunday ko'rinib qolgan ekanlar shunda qo'llarini ishora qilib mana bu ollohdan ulushini to'la olib bo'lgan mana bu degan ekanlar ya'ni o'zini qiyomatdagi mukofotini olganligi muqarrar kishi bu kishi degan ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari va abu bakr roziyallohu anhu umar ibn xattob usmon roziyallohu anhu ali ibn abi tolib talhat ibn ubaydillah zubayr ibn al avvom yetti kishi bir katta bir toshni ustida turishgan ekanlar shunda katta tosh harakatlandi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ehda tinchlan degan ekanlar Tama alayka illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid. Sen üstündə kimlar turibdi? Payg'ambar turibdi, siddiq turibdi va shahidlar turibdi degan ekan. mana bu so'zlari bir ajib bir so'zki shu soatda xabar bergan ekanlar o'zlarining hayotlarida umar ibn hattob usmon roziyallohu anhu ali ibn abi tolib talhat ibn ubaydillah zubayr ibn avvom beshovlarning shahid bo'lishligini xabarini bergan ekanlar o'zlari payg'ambar o'zlari siddiq abu bakr roziyallohu anhu u kishi shahid bo'lmasdan jon taslim qilib o'lishlarini xabarini bergan ekanlar qolganlari hammasi haqiqatda ham shahid bo'lishganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uhud kunida talhatul xayr deb laqablagan ekanlar ya'ni xayr talha butun vujudi xayrdan iborat degan ekanlar ko'p uhud jangida ko'p xizmat qilgan ekanlar zil ashira g'azotida talhatul fayyob degan ekanlar katta bir sel oqib kelgandek jangqilik qilar ekanlar haybar kunida talhatul jud musulmonlar shunday muhtoj bo'lib qolganda hamma tuyalarini so'yib ziyofat bergan ekanlar talhatul jud ya'ni karam talhasi degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uhud kunida abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar وما قربي أحد غير جبريل عن يميني وطلحة عن يساري degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uhud haqida xabar berib uhud kunida o'zimni ko'rdim meni yonimda o'ng tarafimda jibril chap tarafimda talhadan boshqa hech kim qolmadi degan ekanlar talhat ibn ubaydillohni haqida rivoyat qilinadiki said ibn omiri Dubai rivoyat qiladilar Musannab ibn Saiddan bir kishi Oysha binti Talha Talha ibn ubaydullohning qizlari Oysha oldilariga keldilar. Qizlarini oldilariga. Shunda bu kishi aytdiki, "Ra'aytu Talhata fil manam." Shunda Talhani ko'rdim. Va aytdilarki, Talha radhiyallohu anhu oyishaga meni bu o'rindan olib ketsin deb aytib qo'ygin dedi. Shunda qabrlariga ba'zi o'zlarining yaqin odamlari bilan bordilar kavlashdilar kavlashgan vaqtlarida soqollarining ikki yonidagi ikki yonidaning bir tarafida ikkita tarafning bir tarafida bir necha xillar o'zgargan edi xolos bu kishi vafot qilganliklari bilan kavlaganliklarini o'rtasida o'ttiz yildan ko'ra ko'proq vaqt o'tgan edi talhat ibn ali ibn abi tolib roziyallohu anhu aytadilarki qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo jannat ahllarining bo'lgan do'stlarini xabar berib qalblaridagi jinalarni adovat hasadlarni olib chiqamiz ya'ni chiqarib tashlaymiz ular taxtlarda bir birlariga qarab o'tirgan holatda aka uka birodar bo'lib o'tirishadi deb jannat ahllarini endi u qalbda gina kudurat adovat hasad bo'lmaydi birodarlar mana bu jannatdagi do'stlarni zikr qilayotgan shu oyatni ali ibn abi tolib talhat ibn ubaydillohning o'g'illari kelgan vaqtda kutib olib talhat ibn ubaydillohdan keyin ali ibn abi tolib yashaganlar shu o'g'illarni kutib olib yaqin yonlariga o'tkazib umid qilamanki alloh taolo meni va seni dadangni shu jannatdagi do'stlardaqa dunyoda yashagan kishilardan qilganligini dedi ya'ni qalbimizda hech qanday bir quduratsiz yashaganmiz bu narsani bilishlik uchun har kim o'zining qadrdon do'stlariga bir qarab olsa bu qalbda shunaqa pokiza holatda yashashlik qiyinligini biladi birodarlar avvalgi varaqlarga bugungi darsimizda bir ozgina ba'zi mutafarriqot masalalarga javob aytgan bo'ldik hozirgi vaqtimiz tugab qoldi bu xatlarni hammasini biz o'qishlikka imkoniyatimiz yo'q agar shu xatlarni ichida duo qiling degan bo'lsalar duo qilamiz alloh subhanahu va